Duela ordu gutxi Pirineo Atlantikoetako prefekturak adierazi du irailaren urriaren hogeita amarrean munduko errubi kopa bukaturik irekiko direla Avenida Zubia eta horrekin batera oraindik itxiak ziren Iparretako Euskal Herriaren arteko beste hiru pasabideak ere urte luzetako, hilabete luzetako borroka izan da bai, bidaso aldean baina baita bertze eskualdeetan ere, horren azken mugarria larun bat honetan izan da bertzeak bertze, mila, amabi mila seireun eta berrogeita, amalau sinadura izen entregatu bai zitizkie, endaiako hau herritar erritar kolektibo batek, baina bertze hainbat eta hainbat eragile ere izan dira, sindikatuak ere borroka horren parteide izan dira, eta lab sindikatuko, eniautara mendigu gurekin telefonoaren bertzealdean, eguerdi honen eniaut. Borrokak pagatzen du, borrokak merezi du, hori izan daiteke gorko konklusioetako bat agian. Bueno, bai, e, borrokak beti merezi du eta gaur edut e, diskurtso aldatuko, e, ala ere kolektiboki borrokatu ditugun mobilizazio desberdinen bitartez lortu ditugu gozatzuk aurreratzen, baina ez dukentzen hemen irabazi dugulako borroka hori e, ez dela desbideratzen bestetuki batera eta kasu inbar dugu e, prefetak e, hartzen dituen neurriekin eta e, badakigu ondo aurreko egunetan e, filtratu zen bezala Frantziak hala ere eskatzen du Europari bere barneko muga hoiek e, atxiki mententzeko mm -hmm. atxikitza itxita beraz e, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian berdin lortzen dugu zubie batzuk irikitzea, baina berdin dela ere, frantzese zestuak medio gutxi dituelako beste toki batera eramateko. Eta honen aurrean ere elkartasuna adierazi behar dugula, denoko kanberdu aderretxo guztiak, libre ibiltzeko, libre lan egiteko, eta beraz, kaso egin dezagun, beroan bero berri on bat dela Euskal Herriarentzat, baina berri on honek izan daiteke berri txar bat adibidez Manton edo Monte Genevre edo, mhm. edo mm Italia eta artean diren mugetan, beraz, kasu mm Besteak beste aurreratu da ere, frantses eta Espainiar polizien arteko zaintza edo kontrol eskema berri bat etorriko dela, hain zuzen ere hori eskatu zuen prefetak duela hilabete batzuk, avenida zubia itxi eta ireki egon zen momentu absurdo horretan, kasu honetan badirudi kontrolak indartuko dire direla gure mugetan ere, horren aurrean ze, ze iritzi duzu, eh? Bueno, badakigu sondo, ez, eh, e, nola ibiltzen den, azken hilabeta hoetan ikuste froga bezala dituzte, e, zubi principalak, Santiago zubian edo pausuko zubiak idekiak izanki ere, ba, migranteek segitzen zutela edo ieslariak segitzen zutela e, pasatzen eta ikusten dugu haien kontrolak desberdinki antolatu dituztela ere bai, bereziki mhm. autobus geltokietan edo bideetan, ba, presentzia poliziala segitzen dula berdin-berdin edo antzekoa eta berdin ez dela hainbeste ikusiko, baina politika rasista bat izan daiteken berdina, beraz. Hortan ere, eh, kasu inbar dugu, eta beraz, polizien arteko eh, elkarlana hori indartzea, ez dakit ere ona den eh, edo ez, beraz, badakigu hori nundik nora jungo dena, eta ez da Frantzia eta Espainian arteko arazo bat, Europako arazo bat da, eta kapitalismoaren arazo bat izan bako luke ere, beraz, e, benetazko fondozko arazo edo galerei erantzun bako inoke. Mhm. Berri hon bat beraz bai batzuentzat, baina borrokak eh, momentu honetan merezi baitu eta irabazi badu ere, oraindik borrokan segitzeko beharra badazta. E, evidente, eta hortan e, badugula, azken hilabete hauetan esaten duguna, e, pasabide aske bat e, aldarrikatzen dugunean, endaia eta baiona artean ikusi beharko dugu datorren ordu eta asteetan nondik nora juten den, eta horren aurrean ere denok borrokatu beharko dugula, beraz, eh, bai, e, desberdinki borrokatu beharko dugula, baina borrokan segitu beharko dugula, borrokak eh, bide bakarra delako eta mereziduelako borrokatzea. ba, mezu horrekin geratuko gara, mila mila eskerrein autara mendigurekin mintzatzeko tartea harturik.